Serge Betxelu egunon? Bai, eh, egunon, eh, zuri. Zula tablo dizuareko eh, laguntzaile zira, bada aspaldi? Ebe, ni bada hiru urte hor erretretan izan naizelarik, ebe, ba, sartu niz hor ala tablo dizuar hortan. Alors, zer egiten dugun, ebe, hori helburua da be, goxe zira, etortzen zira. Uh, Arratxetan ematen ditugu uh, afaritxo bat, goxe diren eri, Hor eta bon, beti bada salda bat eta gero arragi pixka bat, plato bat, hola. Eta jendeak etortzen dira jateko. Eta hori e, duela bi urte orain badugu ere udako sasoin bat. Or. Ba, justuki neguaren e, EPA denboraldi hori hor e, bukatu duzue, bukatuko duzue hor marxaren ogeita amekan, ondoko haste buruan. Bon, egin duzue zuen kalkuluak, ba, zertan zertantzisten pixkat aurten? Or, Bai, hor, eh, be, bilana ari gira egiten, Orduan, eh, be, eh, ama iru mila eh, afari eman ditugu aurten, joan den urtean baino mila gehiago. Orduan, hemen datu da anitz. Izan dugu ere hori uh, uh, bat, ez ginuen pentsatzen ere. Ehun eta berroita sei uh, jende etorri dira gau batez uh, jateko. Be, joan den urtean hor... Uh, Gure bat bestekoa ziren larugoita zazpi, jende eta aurten da be, e, e Orduan emendatu da ere, eta normalki, hor, argatxetan beti eunta, eh, eunta amak eh, jende tortzekoak ziren. Eta orten izan da, be, eunta berroita sei, ba, aniz da gurentzat. Konturatu ziztela ere, emazte gutxi heldu zela? Orduan, eh, emazte gutxi etortzen dira, eunen dako zazpi dira, emakumeak. Benan hori, emendatu da ere pixkat, eh? hori eta hori negu, neguan ere hor nola beldur dute onate etortzeko. Eh? Orduan ematen dugu ere uh, eh, amabost uh, eh, baskar eh, afari, hor eh? uh, manui uh, zat. Manui da aterbe uh, sozial bat, hori eta neskak joaten dira arat. Emaizteak ba. Urtero ari da, emendatzen zenbaki hori, nola hori egiten duzue laguntzaileak hor dira edo komplikatua da hori kudeatzea emeste pertsona? Ebe hor eh, nola, eh, nola giran, badira guti gora bera berreun eh, laguntzaile, etortzen direnak, eta egunero behar ditugu be, ogoi bat, e, fin, ogoi bat, fin, sukaldaritza preparatzeko, eta gero servitzatzeko, garbiketak egiteko. Orduan, bon, hori neguan ongi pasatzen da, bada hiendea. Mm aldiz uh, udako uh, eh, entzator pixkat zailago da, ziren da egberditan, eta ba, zailago zaizu hori eh, udako uh, bazkari antolatzea. Erran duzu, udan ere lan egingo duzuela, hor, uh, uh, noiztik dola bi urte martxanda udako hori bai. edo? Bai, Badon, eh, zergatik, zeren ebe eh, dira. Eh, badira jendeak ez dute baliabiderik hor, be, e, jateko, hor duan beharrezkoa da, gure ustez, beharrezkoa dela. Fen, joan den urtean antolatu ginuen hori hor, Paz delako hori, or, eguneko arrera gunea, eta aurten hemen eginen dugu or, eh, gure uh, lokalian. Hor, eh, udako antolatzeko behar dugu be laguntza gehiago, laguntzaile gehiago. Hor duan, da dei bat ere, eh? jendea etor uh, da dila, be jendeak uh, libro balin badira, etortzen aldira or, uh, gure laguntza emaiteko.